pithecu paides. Tus pithecus fasi duo tictein, cae to men hen ton genematon stergein, cae mete pimeleias trefein, de heteron misein, cae amelein. Sumbaine de catatina feian tuchen, to men epimelumenon, hedeos cae sterros ancalis domenon, parates metros apopnigestai tode oligo rumenon ecteleiustai ho logos de loi hoti pases pronoias he tuche dunato terra cathesteche